Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa bar. Nastavljamo sa osobinama Kur'ana. Sljedeća osobina koja je spomenuta je da je Kur'an Mubarek. Šta znači Mubarek i šta znači Beričet? Kažu učenjaci riječ Beričet znači dosta dobra i stabilno dobra. Znači, drugim riječima, dosta stabilnog dobra. Znači, može biti dosta dobro, međutim, nestabilno je brzo, tamo vamo izgubi se. Međutim, ako je nešto u nečemu beričet, to znači da u tome ima dosta dobra i da je to dobro stabilno. To znači beričet mu barek. E, šta znači to da je Kur'an mubarek? Da u njemu beričet. Prvo, šta sve Kur'an sadrži? i akajd i fik i međuljudske odnose i savjete i svašta nešto. A sve je to stalo u jednu ovoliku knjigu. A mi danas imamo ljude koji, kad ljudi hoće nešto pojasniti iz fika, pa napiše 15 tomova. Da bi dočarao nešto. I pet manjkavo, nije potpuno. Jel me razumijete? Nema nikad čovjek, ne može napisati knjigu da kaje, e, sad joj ništa ne fali. Nego piše, piše, napiše 15 tomova na jednu temu iz fika, nepotpuno i opet 15. mora. A u Kur'anu sve to ima u jednoj vrsi. Znači, beričet Kur'ana se ogleda u tome da je se malo riječi puno srđana. To je jedan, jedan vid kuranskog beričeta. Drugi vid kuranskog beričeta da sa jednom riječi kaže se više stvari. Znači, sa jednom riječi kaže se više stvari, ali ne gubi se na jasnoći. Recimo, ljudi pokušali su da, da sažmu neke nauke, pa imamo knjige Fikha koje su, ne znam, na nekoliko listova. Ali su to toliko sažili, toliko, toliko, da je to više postalo više kališavanje nekakvih zagonetki nego što je ti moraš pojašnjavati šta je on mislio, pa ovo, pa nekad ako nisi, ako ti neko ne objasni, ne možeš ga razumjeti šta hoće kazati, koliko on to u želi da sažme, koliko Međutim, Kur'an I pored sažetosti, sa jednom riječu kaže više stvari, nije izgubio na To je također vid kuranskog beričita. Dalje. Vid kuranskog beričita je da i za jedan harf dobiješ deset cela. I to je beričit. Nema u drugim knjigama i drugim čitanjima. Jedan harf dobiješ deset sevaba. To je vid kuranskog beričeta. Dalje, vid kuranskog beričeta je da gdje se uči Kur'an, također dolazi beričet. U kojem vidu? Prvo, u vidu Meleka. Poslanik sa srlema je rekao doma Disu, ko vješto uči Kur'an, bit će u društvu časnih Meleka. Znači, stalno će sa njim u društvu biti Meleci. Osim onih koji ga čuvaju, jedan napred, jedan nazad, ili po nekom mišljenju četverca, jedan s lijeva, jedan s desna, jedan naprijed, jedan nazad, i dvojca koji pišu njegova djela, dobije još kao društvo meleke da mu pravi društvo i sl. Ako vješto uči Kur'an. Hm. Šta je vješto? to znači ispravno po teđvidu i relativno brzo, bez zapinja. Iskrenost nema veze, nije to, to, se, to, to je tema, druga tema, međutim, se kaže, el mahiru bil Kur'an, znači ko vješto uči Kur'an, nema veze to ulazi u to. Da ne iskrivljava slova, da ne griješi slova, ne brka slova, ne riješi slova. Dalje također posle se nam kaže, ako ima poteškoća prilikom učenja za muckuje, imaće dvije nagrade. I to je beriče. Nije bolje od prvog. Zato je spomenuo drugi po redu u istom hadisu. Znači ima i to je beriče. Dio kod nas beričete. Kod nas ljudi razumije da je bolje od prvog. Ma nije. Prvog, zato je spomenut drugi Znači, Ali kaže, ko bude vješto učio Kur'an, bit će u društvu Meleka. A ako bude zamuckivo i tako, znači, spomenut po nekoj gradaciji, jer kontekst ukazuje na, na, na vrednote. Znači, i to je dio kuranskog bričeta. Dalje, sama kuća u kojoj se uči Kur'an, spušta se na nju blagoslovi bričet. Pa recimo, kuće u kojima se najviše uči Kur'an, to su džamije, u njima i najviše bričeta. I boravak u tim džamijama i badet, boravak u tim džamijama čisti dušu čovjeka. Samo sjedenje u džamijama je čišćenje, prečišćavanje i sl. Zatim vlastita kuća čovjeka o kojoj se uči Kur'an spušla se i na nju beričit. I tu su meleci, nema <clears throat> šeitana i tako da. Je li tako? Beričet Kur'ana također ukazuje vrijednost učenja određenih sura. Znači i to ukazuje na vrijednost cijelokupnog dio Kur'ana, ukazuje na vrijednost cijelog Kur'ana. Recimo, za suru Al-Mulk, poslanik Selem je rekao koji bude učio, da će mu biti zagovarač, da ne bude imao, da, da nema kaburskog azaba. Ja prije spavanja ili bilo kad? Prije spavanja, može i bilo kad. Ja, mislim se svaki dan, ali šta se nikad ne bude često učio? Molim? Ja se mislim na tu suru koju bude učio svaki dan. Bolje je svaki dan, a može i često. E sad, koliko često da bude, to, će, to se ne zna. Vidit će on da li, će, da li se zagovara za njega ili neće postaje tara da čovjek uči što više. Znači, ne, tamo se kaže da je čovjek, da, da, da, da, se, da ona zagovarač za one koji budu učili. A riječ učili pokazuje na ponavljanje. Je li to neka osnova to iskušenje u kaboru? To nije kazna, Imamo više pojmova. Znači imamo kaborsko iskušenje, ono je osnova. Imamo kaborski azab, ona je za onih koji zaslužuje za to. Ima sam hadis, onaj, kom poslani kaže, pa sam kaže da ko umre bekom, da, da će biti posteđen onaj kabuski iskušenje. Ima hadis. Ja vjerim. Znači, ko umre petkom, um, u smrt petkom je od lijepih predznaka. Hoće li čovjeka to zakačiti, da li čovjek spada u to, da li dovoljno, mislim, to je sebe uzrok. Znači, nekad čovjek u toku života očisti se od grijeha toliko, da mu fali samo to, eto, da umre petkom jedan fadilet i da, da, Neko ne. Znači A pa normalno da je za vjernika, prirodno. To se sve odnosi na vjernika. Znači, znači to ne znači, lijep je znak, znači, ali ne znači da svako umri petkom, znači da će nego je lijepo ako umri tim petkom, znači dobro je, možemo se Allah smiliti. Još jedan razlog, više da mu se smiliti. Također od kuranskog beričete da se lahko pameti generalno rečeno lahko se pamti i to je ovo je inače znači, pouznan podatak da je to knjiga koja je najviše pamćena na pametu u svijetu znači ne postoji knjiga koju ljudi uče od korica do korica ja ne znam, nisam čuo da ima iko da na svijetu zna Bibliju na pamet zna možda sadržaj znači šta sadrži koja celina, koji odlomak, koji ovo tamo, ali da baš riječi oni, doslovce, zna to, ne zna, možda ima neko da zna u tim njovim krugovima, moguće, to ne, ne treba negirati, ali Kur'an da zna djete od šest godina, da zna djete od sedam godina, da zna djete od devet godina, koji ne razumije ni riječ. Jer čak i Arapčane ne razumije ono što ono, ali ureza se, ureže se. To je dokaz bio stvarno ako ovim svijetu godišta za hmm. dijete To je također od kuranskog beričeta. I može se nabrati kuranskih beričeta puno, puno, puno. Ovaj, inače, cjelokupni Kur'an je mubarak. Vahada kitabu ne zelnahu mubarakom musadliku ladi bejne jedeji. I ovo je knjiga koju smo ti mi spustili, koja je mubarek, blagoslovljena znači, musaddikul ladi bejne dehi, koja potvrđuje objave koje su bile prije nje. Hmm. Dalje, sljedeća kuranska osobina da je mubin. A što znači mubin? Mubin ima dva značenja. Mubin znači da sadrži bejan sam po sebi. Ste čuli za riječ bejan? Bejan znači pojašnjenje nečega i jasno prezentiranje nečega. Znači, sam po sebi Kur'an sadrži taj bejan, I također bi nosi značenje da, da, da pojašnjava druge stvari i objašnjava drugima ono što im nije jasno. Mm. Ono što im nije jasno. Znači, beja. Znači, Kur'an je mubin. Dalje, sljedeća osobina je bušra, da je radosna vijest. Kur'an je šta? Radosna vijest za vijest. Dalje, kaže se da je Aziz. Aziz ima više značenja. Prvo značenje je da je to knjiga koja je draga čovjeku. Aziz znači drag, omiljen, voljen. Znači ima to značenje. Ima drugo značenje Aziz da je to knjiga koja u sebi nosi ponos. Ponos. se knjiga može opisati kao ponos. Znači, sadrži ponos i ko se prihvati te knjige, on je taj koji će biti ponosan. Također, Aziz sadrži u sebi značenje moći i snage i ugled. Pa ko se bude uhvatio te knjige, bit će i moćan i snažan i ugled. Aziz. Također, Aziz znači knjiga koja je zaštićena od neistine. Znači, ne može joj neistina prijeći ni lijevo, to ono što sam govorio širma. Može biti pokušaja, ali to je sve na nivou bezuspješnih pokušaja koji ne mogu prijeći ni s lijeva, ni s desna, ni s prida, ni strana. Znači, jazic. Sve su to značajne šta? Opisa Aziz. Dalje, Spomenuta je osobina da je Kur'an nedir, opominjač. Znači knjiga koja opominje. Je li imate nekih pitanja ovdje sa ovim? E, zna se, međutim, ja ne znam. <laughs> ne spominje ovaj hađija ovde, a nisam ih ja pobrojao da budem iskren. A ima i dosta. Ja mislim, on kaže ovdje, ova inače hađija, ova je knjiga koja se koja je vrlo, sve uči se inače na svim univerzitetima i on kaže da je ono najvažnije, srž spomenuo, tako da ovo su najvažnije znači, osobine, možda ih ima još, Allah zna najbolje. Ostalo nam je još da obratimo pažnju na strukturu Kur'ana danas. Planirano je. Znači ovo smo sad riješili definiciju imena osobine i sad imamo strukturu. Šta znači struktura? Znači sam opis Kur'ana. Prvo, Kur'an nema uvoda. Svaka knjiga koju možemo čitati među ljudima mora imati neki uvod. Pa ako ništa, makar riječ dvije. Tako li imani u Kur'anu vore. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillah. Prva sura, prva sura. Znači, nema vore. Drugo, nema pisa. Znači, ne piše nigdje autor, pisac, ne znam nije što. Ne znam učivanje. Hmm. A pazite, ovo nama, nama je ovo normalna stvar. Ali evo ako čitate recimo kako je Jusuf Islam primio Islam na pjevaču danas. Jeste čitali njegovu biografiju? On kaže da prvo što ga je primio koje je zainteresiralo u Koranu da nema autora, nema uvoda. Sve Biblije imaju uvod, imaju autora. I to je njom bilo. Mi se prije čovjek za susreće čovjek. Njega nema ni autora, ni voda, ni ništa. I prvo što se govori o Allahu, milostivom srnosti. To ne velja što je nama to tako nekako. Obično. Ne razmišljamo. Ne mora, znači, nama je sve jedno to opasne, ali ove stvari mi, znači, možemo poslušati, imate jedno pravilno uvijek. Vjerujte, iz iskustva znam to. Ja neka stvari neke ne govorim zato što smazno, oh, jer to uopće šta ne moram to govoriti, možda će biti dosadno ljudima, ali vjerujte, ništa nije dosadno i nikad ne znate šta će kome nešto značiti. Možda nama ne znači ništa. Pa kažem čovjek, čovjek je bilo to sebe upute. Da nije vidio ima autora, nije vidio voda. Čuvi kako je to knjiga sada. On je to sigurno doživio jače nego možda i ja. Pa povuklo ga da pročita Kur'an uopšte. Ja. Da siđe iz koncerta 100.000 publike, možda 200.000 publike da dođe čita knjigu. Zato što nema pisca i <laughs> nego ovdje. Jel me razumijete? Nikad ne znate šta će ko biti sebe u putu. Hmm. Drugo, sadrži 82 mekanske sure. Sadrži 20 medijinskih sure. A šta su mekanske? Mekanske su objavljene prije hijdže. A medijinske su posle hijdže. A ostatak, a to je 12, uleva se naziva zvi. Kako pa po svake sure piše? Piše mekanska medijinska. To je po nekih. Ali Znači, ono što ima po konsenzusu 82 mekanske, po konsenzusu 20 medinskih, a oko 12 postoji razilaženje. Znam se koji su. Znam se koji su. Biće, do, doćete na papiru napisati. Ja bih sad kad piši medijska nekako, nema li to... koji je napisan u Damasku i Musa koji je napisan u Medini, našo bi I tu razlike Mogu razumijeti. Ali ovom safak ne piše to. Samo onako suri. Ajeta ima 6236. Zadržat ćemo se na broju ajeta. 6236 kod većina čovjeka. Međutim, ima ih koji kažu da ima 6666. Ima ih koji kažu 6123. Ima ih koji... Zašto? Otkud razlika vajeta? Ha? Bismillah. Nije u bismillah. Bismillah svi smatraju vajetom ali da li je dio sure ili dio fatihe, tu postoji razlaženje. Razlika je u tome što se razilaze nekada gdje je kraj ajeta, gdje je tačka. Znači, kada je Kur'an bio napisan u početku, nije bilo ni tačke, ni zareza, ni tačaka gore, ni tačaka dole, nego samo napisano onako i ljudi su znali usmenim predavanjem čitaju, znači moralo se čitati i tako se pamtilo. U vrijeme ashaba, Tek je u vrijeme u Melića počelo zapisivanje ovoga, pa kasnije došlo one tačke i tako dalje. E sad, Kari je u džače Kur'ana, naziva se se nekada gdje je kraj ajeta, a gdje nije. Ali sami ajeti postoje, nema razilaženja da imaju u nekom musafu više ajeta, u nekom manje. Nego samo gdje je tačka, a gdje nije. Molim. Što se mislim završava. Jeste. Pa kod nekih ima 6236 tačaka. Pa jedni su urećajiti. Nego tačak. To znači, ovaj prilog Kurana što mi imamo, ona ne mora biti da ispravno. Da su to kraj ajeta da su tačke stavljene. Sve je ispravno tu, nema veze. Pa ne, mislim da su, ne mora biti da je to kraj ajeta gdje je tačka. Ne mora značiti, u nekim drugim ovaj, pisanjima Musafa, u nekim, bolje rečeno, danas je to ujednačeno sve. Znači, danas nema razlika, uglavnom svi primate u isti tarkim, on se zove tarkim. Međutim, u knjigama koje se bave kiratom i usmenim predanjem negdje postoje te razlike. Sam kod nas u Safu, u Koranu, ovaj, Fatija, ima sve ajta, ali smijelaj se, razumijem. Evo, to je jedan primjer. To je, to, to je ono Kod ne, neki obraja bi kao sedmi ajta, zna se da u Koranu spomenuto da Fatija ima sedam ajta. Da li bi se imala taj ajet? Kod većine nije. Kod nas piše jest. Međutim, gdje onda sedmi, ako ne kaže onda bismo? Da, pa predvodite na zadnji ajet. stavi se tačka. Gajdel Mordubi Alehi. Jedan je sratan muslikaj. Sratan Vladimir Nantari. Gajdel Mordubi Alehi Vladimir. Znači, stavi se tu, prepolavi se taj ajet stavi se tačka. I to je sve. Ali to ne utječe na značenje. Pazite, to nema veze sa značenjem, nema veze, nema veze sa tefsirom i sa srši. Znači, to je samo takozvani, to se zove telkim, stavljanje toga, tih tačka. To, to, to, što je važno, to, je Nije važno, mi govorimo o strukturi. Pa znači, učivo. Znači, ove cifre ne morate ni zapamtiti. Pa ali informacije radi možda neki koji podučavaju djecu. Koji ja sam više suda slučao šije se, ali šije su i ona, ona cifra, više se nekako spomenuo. Ovo je kod većine učenja kao ovoliko, zato sam ja izrao kao ovoliko generalno. Mm. Međutim, razlika je samo u tačkama. Mm, mm. Jel to u Dobro. Ima 113 bismila, a 114 sura. Od suri Taube nema bismila. Zašto? Nije. Prvo kad pitamo zašto, generalno kažemo tako je preneseno. Od poslanika su. Znači, ta sura nema bismila, bez bismila preneseno. To je prvo. Drugo, mudrost je razlog zašto nije. Jedni smatraju da je zato što je Enfal I te oba jedna sura. Erfa i te oba jedna sura. Drugo, to nije ispravno učenje. Jer bi ta sura bilo 113, u senzusu ima i 114. Drugo, kažu zato što se tu spominje e, da nema milosti prema nevjernicima, ima taj ajed sablje, kako ga zove i tako dalje, i to nije ispravno. Zašto? zato što i druge sure obiluju ajetima koji govore o ne, ovaj, ne, nemilosti prema vjernicima, o tome da će Allah kazniti, da će u džennem, a ima i Prema nevjernicima? Da. A ima i bismo. Znači, i to nije šta tačno. Šta bi onda bio razlog? Razlog je jednostavno što je tako preneseno rivajet takav. Isto ako što kažemo šta je razlog, bismila da se spominje šta je znam tamo na početku, prenesena tako. To je ova prednita bez bismila i tako, i to je to. A ovo mudro što spominje te mudrosti i ostalo, koje te mudrosti koje se spominu, te, vidite, vidite sami da imaju problema, ne mogu se ostaviti. Jer ako kažeš da je dio sure Enfa, znači ima 113 sura, mi znamo da po konsensusu ima 114. Dalje, ako kažeš, spominje se ovaj, kazna za nevjernike i tako dalje, to se spominje i u drugim surama. A opet ima bismila. Je tako ili nije? Znači, jednostavno tako preneseno i tako prihvaćeno i to je to. Da li treba učiti kad učimo Kur'an bismilu? Jer tako je preneseno i tako ide. Sad imamo još ostalo da me pitam. Nazivi sura, govorimo o strukturi znači Kur'ana. Nazivi sura, da li su nazivi sura, nešto što je teukifi, znači u smislu da se ne može mijenjati, dodavati i tako dalje, ili je to preneseno onako, neki je poslanik nazvao, neke linije, pa, pa su neki davali imena tim surama i tako dalje. Ispravno mišljenje po tom pitanju je da je nekim surama poslanik dao ime, a neke sure su nazivali učenjaci po sadržaju. Pa recimo sura El Isra, Ibn Abbas kaže ta sura je Benu Israil. Zašto Benu Israil? Zato što govore o Benu Israil. Pa sura je Rahman, recimo. Rahman, neki nazivaju sura blagodati. Jer se stavljamo ponavlja, pa koju blagodat gospodara su da poručite. Tako da imamo sura koji je poslani se nazvao, a imamo sura koji su nazvali drugi. Dalje, raspored ajeta. Da li je to došlo do Allaha Želešanu ili je raspoređeno po poslanikovom štihadu ili su to karije rasporedile. Raspored ajita po najispravnijem mišljenju je došao do lađača. Zašto? Šta je dokaz? Dokaz je što je poslanik sa sedam kad mu dolazila sura, rekao bi taj ajet smjestite tu u tu suru. I za to vrati. Znači, tačno bi naglasio gdje da stave koju suru. Odnosno, koji ajet u kojem suru i za kojeg ajet. Kako sam da ne znam tačno koliko ima ajeta? Zna se tačno ajeta koliko ima, međutim, ovaj, razlika je u tačkama tim kasnije, kad je, jer, jer, jer su tačke došle kasnije. I zato ti imaš, recimo, u tamo kaže obavezno stati ovde. neki je to tačka. Kod nekih nije, samo piše gore znam da treba stati. Jel razumijete? To nije tema uopće vezana za to, nego <clears throat> ajeti koji su Pušten je poslanik sveme tu, nekada bi poslanik sveme dušu samo jedna riječ o ajetu, pa bi je stavio tu i slično. Znači, raspored ajeta je, dobro, raspored sura, da li je i raspored sura došao do Lađeća? Tu postoji razilaženje učenjaka, da li je došao do... Po meni je ispravni vjerovatniji da je poslanik sallallahu alaihi sallame raspoređivao sure. Zašto? Zato što su ashabi iz predaja koje se spominju vidjeli da poslanik sallallahu alejhi ve sellem odnosno vidi se da su nekakav raspored spominjali već i kad je skupljan Kur'an znači kaže učista da su Rabekare pa su Rabibra i tako dalje i kad su skupljali Kur'an imali su neki već raspored pa su dolazili nisu kako je ko dolazio zapisivali nego raspored je dobro. Međutim, ima dio učenjaka isto tako koji smatra da raspored je napravljen među tihadom ashaba kada su sakupili Kur'an. I oni imaju određene dokaze, to su imati napisano da sad evo, već na svoj vrijeme pretiče, a ne možemo nastaviti raspravo o tome i sutra i šalo. Šta je sa tim ovaj, rasporedom? Da budem iskren, imeni ja nisam nekakve jasne, baš ono dokaze, precizne da kažeš. Ima dokaze koji govori u prilog jednima i drugima. Recimo ima hadis u Buhari, gdje se Abdullah ibn Mesud kaže, poslanik je proučio suru Bekare, pa proučio suru Nisa Palibra. Zmiješao raspored. U stvari, da mi je izmiješao ili je poslanik sredom tako išao? Znači, ima dosta, ta, ta tematika je podložna, podložna raspored. Izvijem sam ja, umreš. Ja, da se sjećam, da piše pa se vratio na suru, onda u, u, u tom hadisu da ima. Da se vratio na suru, znači... To je prevod. To je prevod. Prevod po značinu. Sve, sve imamo zapišeno, mislim, da, znači, mi znamo da nikad je prvi ajac, znači, dobro, tu sura su pun, ali da je bilo, znači, dva ajta iz Bekrije, pa dva ajta iz Muka, pa tako i to je bilo. Jeste. Sura Bekara je počela je objava druge hijđanske godine, a završena zadnji ajet je u Suri Bekara. Znači, osam godina je trajala objava Sura Bekara. Slago. Znači, Što se tiče ajeta, to sigurno da Allah Đelešanu znači, došlo, poslani govore. E, o surama se raspravlja, da li, da li su sure Ashar, koji su ti nekom po veličini, Ili su naslutili nešto od poslanika Selem. Ima hadis koji je poslanik Selem kaže dugi sure date su mi umjesto te vrate. Pa sure od, od, ove isti za njih date su umjesto zebura. Onda one ispod dole do sure Al-Huđurad date su umjesto džila, a ovo od Huđurad do kraja to je dodatak Kur'ana. Naravno su svi ajeti u suri koji treba, ne može yes. čekaj biti ono, sad, sad sve složno, samo što nije bitno koji je farz za znači, to je to, a zna se i to kad je šta, sve to nije. Većina ima slučajeva da se zna tačno kad je šta, a za neke se ne zna ono baš bukvalno kad je, ali zna se da je tu, tu mu mjesto. Znači, došlo od poslanika za sobom. Znači, raspored sam tih ajte. To znanje nikad kada ja. E, to. Osnovan je još od strukture Korana, podjela Korana. Kaže Ibn Taymiye da prve generacije, ashabi i tabini, dijelili su Koran na duge, srednje, po stotinu ajeta i kratke sure. Zatim kratke sure dijelili su na duge, kratke, srednje, kratke, duge, kratke idu od Huđurat do Amme, srednje, kratke od Amme do Lej, a kratke ovih kratkih od sure Veduha do sure Nas. To je podjela prvi generacije. Tako su dijelili Kur'an. Podjela na džuzeve nije postojala u prvim generacijama. Čak neki Ibn Taymiye i drugi neki učenici smatraju neprirodnom tu podjelu. Zašto? Zato što dijeli, recimo, suru, znači ta podjela na džuzeve, međutim, ona danas postoji i što je mu sad podijeljena džuzeve, 30 džuzeva, ima izbore ima 60 hizbova, znači dva hizba i jedan džuz. Danas, današnja podjela je na hizbove i džuzeve. Nema veze, ona prijašnji su učenjaci bili tako, ovi današnji ovako, znači postoji ta podjela na 30 džuzeva, na 60 hizbova. I to je što se tiče neke strukture. Ovo su neki podaci, mogu biti korisni, onako, tehnički podaci da znate imate neku sliku, znači koliko ima se, koliko medijskih, neki ko se razlazi broj ajeta, broj sura, bismila, broj džuzeva, broj hizbova, zašto je to tako podijeljeno, kako se prije dijelilo, prije, znači podjela bila, rekli smo, na druge, srednje, ove, od postotinu ajeta i kratke, kratke se dijeli na duge, kratke, srednje, kratke, kratke, kratke, podjela po, po prijašnji narod, džene, džene, Podjela po tematici, tematika to je i čala biće sutra. Znači to, to ulazi kad se govori o vrstama tefsira. Pa između tematski tefsir, a onda tematski tefsir. Po kojim temama ide, o tome ćemo govoriš. Ovo kad je zaučilo, ti, ti se reći kako da bude sura, prekinuta džuzami Pa, pa da, to, ti koji kažu, recimo, te mi ostali koji kažu da je podjela na džuzeve neprirodna. Znači, nije bilo u prvim generacijama i prirodna je da, da recimo, jedna stranica sure u jedan džuz, a ostala sva sura bude izvan. Bez nekog posebnog razloga. Ali eto, tako su ovaj, učenjaci podijelili što se može podijeliti cijeli Kur'an na tih 30 jednakih dijelova. Znači, može završati kraju sure? Može, ako neko hoće učiti, recimo, džuz, ostane mu jedna stranica ili može recimo ako uči veći dio sure uđe u ovaj džuz prouči do kraja suru pa nastavi onaj drugi džuz tamo gdje s prve sure ili ako je manji dio sure u ovom džuzu znači ostavi taj dio sure sastavi ga s onim džuzom nema veze ashab su imali hizbove zvali su to hizb nisu gledali vrijeme hizb to dio Kur'ana koji uči dnevno dio znači da se završi neko ukazivanje recimo većina učenjaka i, i kasnije generacije imala običaj dijeliti Kur'an na sedmine svaki sedam dana da završi hatu jedna sedmina dnevna nije daleko kad se rasporedi zašto? zato što oni nisu sjeli pa sedminu učili nego su učili računali s to što prouče u toku noći znači na noćnom namazu van noćnog namaza pa su tamo gdje stanu tu jednu cijelinu nastavi u toku namaza na sabahu sunnetskom odnosno na, na sunnetu sabahskom uče opet dio Kur'ana koji će učiti pa na farzu uče dio Kur'ana i to sve spada u tu hatmu podle ide povodne na ovaj, sunnetima uči i nastavlja opet hatmu na farzu